Stare nebeski utešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš riznicu dobara i oču života, dođi seli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. a Otcu i Sinu i Svetome Duhu sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Samo je Bog svojom blagodaću čovjeku ljubio da sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. drago mi je da sam ovdje već po ko zna koji put. Sad sa ocem ovdje pričam. Ne mogu nije da se sjetim kad sam zadnji put bio, ali znam tačno što sam govorio. Tema je bila džerdan hrišćanskih rubina. I e, otac se sjetio da je tada nastalo struje, baš mi govorili o, svjetlosti, onda je na jednom tom Večerašnja tema, čuli, pročitali ste na objavi, je tema koja nosi naslov miris života. Pošto se nalazimo u svetoj obitelji, ja sam htio da predavanje otpočne baš sa dva primjera iz života prepodobija. koja ukazuju na miris, to je na miris, to je sad u duhovnom smislu. Jedna priča i ta prva priča je ispričana još od Svetogale Stina na njegovoj audio kaseti Glas Ale Stina, i ona je sljedeći sadržaj. Kaže Beku dva druga. Jedan je još od svoje mladosti rešio da ode u manastir. Da se zamonaši, da postane monah. A drugi je isto tako od svoje mladosti ružio Hrista i sve što je Hristovo. I šta se dogodi? Dogodi se da ovaj mladić umre pre A monah se stade moliti Bogu da mu otkrije šta je sa dušom toga nesrećnog vodiča. <clears throat> I tako je on bio uporan u toj molitvi i jednoj večer u viziji javimo se taj mladić. I monah ga pita, kako ti je tamo, kako se osjećaš, šta se događa s tobom. A on kaže, mojim mukama nema kraja, to se ne može opisati monah kaže, pa kad tvojim mukama nema kraja, pokaži mi samo jednu od tih muka. I mladić zagrnu podiže haljinu i monah ugleda ogromnog crva. I nastade smrad i smrad i smrad. Da monasi nisu mogli da borave u toj svetoj obitelji nego su za jedno određeno vrijeme morali da se povuku. Tako da završava duša koja neće Hrista u ovom svijetu. Tako završava duša koja neće Boga u ovom svijetu. Pretvara se u smrad, u u propadanje. Druga priča, opet, vidite, asocijacija na ovo, ovo je priča o, smradu, o neprijatnom mirisu koji dolazi od pakla, a dolazi i od ljudi koji su potpuno grehovni, žive grehovni život, koji su bez zakona. Druga priča je potpuno suprotna, paradoksalna, znači suprotna u kontrastu od ove priče. Sam to izdvojio to je priča o svetom Nikolaju Studiju. Kada se posle smrti Nikolaj Studijski javio svome bolesnome učeniku Antoniju i sjelio ga od bolesti, ta pojava svetoga Nikolaja Studita u Antonijevoj kolibi dovela je do takve pojave da se ta njegova koliba ispunila velikim blagouhanjem, to jest mirisom. Velikim mirisom za mirisa i silno se ispuni blagouhanjem. Tako stoji u žitima sveti za 4. februar. Evo dva primjera. Primjera mirisa, mio mira koji dolazi od svetih ljudi i pojave smrada koja dolazi od grehovnih ljudi, od ovog nesrećnog mladića koji je završio u paku. A odakle je zapravo izvučen, izvučen je naslov. Čitajući uopšte svetopismo, kao i svi vi, hrišćani, u dogovoru sa imam ove svete obitelji, naišao sam na taj divan dio poslanice Korića, koji glasi ovako, ja ću joj pročitati. A hvala Bogu koji nam svakda daje pobjedu u Hristu Isusu i kroz nas javlja mir poznanja svojega na svakome mjestu. Jer smo mi mio miomir Bogu među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju. Jednima miris smrti za smrt, a drugima miris života za život. A za ovo ko je sposoban? Evo, to su ta tri stiha o kojima možemo čitavo večer govoriti. Ali da nam ova tematika bude jasnija, ajde da odemo malo u naš svakodnevni život. Uđemo u kuću jedne domaćice, ako je hrana koja se priprema zdrava, ako nije prošlo trajanja, osjetit ćemo miris hrane, osjetit ćemo miris koji dopire do našeg čuva miris. Znači da je u pitanju prijatan miris. Ako uđemo negdje u apoteku, osjećamo isto tako prijatan miris lijekova sa kojima se ljudi leče od raznih bolesti. Bog je dao vas ali vazduh nema svoj miris. Tako da je to jedna vrsta slobode. Jer kad bi vazduh imao svoj miris, on bi bio dominantan, tako da se ne bi osjetio ništa drugo. Ništa drugo ne bi mogli da omiriše. Tako da u atmosferi preovađuju odgovarajući mirisi ili neprijatni mirisi smradovi. Tako je sve na duhovnom polju. Verujte mi, nikakva razlika nije. Bog je ostavio slobodu i oni ljudi koji žive duhovnim životom, oni će biti taj miomir Hristov. Mi smo, kaže, miomir. Divno je i što postoji ime miomir. Pogledajte kako smo mi to sve i povezali u našem srpskom jeziku i narodu. Ime miomir. A miomir je taj najprijatniji miris. I zato kaže apostol Pavle, mi smo miomir Hrist Bogu. Jer smo mi Hristo mi mir Bogu. Znači, taj najprijatniji miris. E sad, ja ću se zadržati na ovome stihu, da mi, hrišćani, treba da budemo taj miris koji se neprestano širi. Širi se tamo gdje se mi nalazimo. I kaže se tačno da smo mi taj miris na svakome mjestu kroz, koji, kroz kojeg Bog javlja svoje poznanje. I drugi preko našeg mirisa poznaju da smo mi hrišćani. Ako hoćemo i bukvalno čovjek treba da bude pristojan, da bude lepo delen, da bude uvijek čist, kao što je govorio i važan usmeni patrijarh Pavle, ne treba sve da bude na, na, na nama novo, niti da blješti od, ne znam, ljepote haljina, ali treba da, barem, da bude čisto, bo ako je nešto to treba zašiti. On je svaku svoju haljinu zašivao, svaku svoju mantiju i tako dalje. Ništa nije dao da propadne. E ko nije pristojan, nije ni dostojan. sad ja kao sveštenik pojavim tamo negde neuredan ili prljan nikakav, drugo su uredljivi ljudi. Onda jedan čovjek koji će me vidjeti u tome gradu, ja ću na njega ostaviti samo takav otisak. On mene poznaje, ne znam ko sam i možda me nikad u životu neće više vidjeti. I to će biti njegov sud o meni. Zato treba da obratimo i pažnju na svoju spoljašnost, ne samo na svoju unutrašnju da ne bi bili miris sla sablazni. A to je naj, najgora varijanta. Hristos kaže teško onome kroz koga dolaze sablazni. Voljeno mu bilo da mu se okači vodarnični točak pa da ga bacimo u mori. Tako i sa nama ljudima. Sad miris sam tražio u raznim prevodima. U crkvenom slovenskom imamo vonja. To je miris. Rusi za miris kažu zapah. Nešto me zapah. Vidite. A i kod nas ima neki izraz vonj, vonj i tako dalje, koji opet asocira na neki miris. Taj miris spasenja, miris života, nas Hrista, nas Hrišćana, jeste sam Hristos. Mi sami od sebe ne bi mogli da mirišemo, niti da širimo ikakav miris. Jedino samo u Hristu. Jer Hristos je miris. I sve što je njegovo miriše. Mi smo cvijet, a on je taj miris koji opija druge. E sad stoji jer smo mi Hristov, mi mir Bogu, među onima koji se spasavaju. Među onima koji se spasavaju, mi hrišćani i uopšte hrišćani smo miris koji daje postrek, koji daje motivaciju onim ljudima koji su na putu spasenja. Kako? Pa videći nas da činimo dobra djela, da smo u dobroti, da smo crkveni, da smo u svetotajničkom življenju, mi time damo, dajemo postrek i izuzetno dobar obrazac ostalim ljudima da budu potkrepljeni. I mi smo njima miris na život. Jer se oni našim primjerom utvrđuju. Oni se našim primjerom oduševljavaju. Njih naš primjer opija, zanosi. Oni se ozhićuju. I samim tim mi njima bivamo podstrek za sve veće i veće podvige u ovome kratkom zemaljskom životu. E to je taj miris spasenja onima koji se spašavaju, miris života. Oni u nama osjećaju miris života. A tamo gdje je miris tu je i svjetlost, i svetost. Ne može neko da svjetli, a da pritom bude onaj koji će da širi smrad. Nego gde je svjetlost, je i svjetlost, je i miris, je i svaka dobra strana i svaka dobrina i, sve što je dobro. I ljubav da ne pričam sve. Sve što, je na, na korist sve što je pred ljudima dobro i sve što je u Hristu učinjeno je to što se nalazi u tom čovjeku koji širi miris života. E sad, kako smo mi hrišćani i opšte hrišćani, goričani, kako smo mi sada miris život, miris smrti onima koji propadaju, a negdje se prevodi onima koji idu. Kako to sada budemo mi njima miris smrti? Pa Hristos je miris, on nikad ne menja ono što jeste. Hristos je istina, Hristos je svjetlost, Hristos je dobro. E, kad oni osjete taj miris, oni sigurno znaju da je tamo život. Ali u svome raspoloženju oni ostaju ono što jesu. Oni ostaju u svome smradu. Oni ostaju na svom zlom putu. Ali miris se naš nemirnja, Naš miris života, miris svakoga hrišćanina je zapravo njima koji propadaju savjest da su osjetili gdje se nalazi ali to je još jedan dokaz da postoji sloboda i da su oni izabrali takav način života i da su sami svoji i da vladaju sobom izabravši ono što je na propast i na propadanje. Bez obzira što je i Hristos u svoje vrijeme širio nam, govorio, pričao, razgovarao, upućivao, ali i sam taj miris života koji su svi osjetili? Ali oni koji su bili uporni u svom grijehu, svom bezakonu, svojim prestupima, oni, kako kaže Jovano Jovanđelje, ne htedoše da učine ono što je Bog naumio sa njima. Nego skrenuše su pravog puta, da zapeše Hrista, ubiše Mesiju i postanuše Bogu biti. Vidite kako je to. Kako od, od jedne reči, od jedne, od, jednog, od jedne pojave u ljudskom životu, kako se može napraviti jedna široka priča, duboka priča. Priča koja ima dubog sadržaj, dubog, dubog značaj, dubog smisao. Samo od mirisa. Ja bih dalje sad nastavio na tom primjeru očiglednosti. Zašto ljudi koji su osjetili ili vidjeli dobar obrazac hrišćanskog života i očiglednost Hristove istine, zašto ne pođu i oni putem toga istinskoga puta i pronađu sebi spasenje? To je veliko čudo. To je tajna slobode. Hristos se nekad čudio vjeri, a nekad ne vjeri ljudi. I oni pored toga što osjećaju da se na toj drugoj strani nalazi sloboda i nalazi večni život, kome neće biti kraja. I kaže, Bog će otrti svaku suzu sa lica njihovih i neće više biti tuge, ni plaća, ni očaja, ni bolesti. Živećemo večno toj večnosti sa Bogom, sa Hristom i u Hristu i oko Hrista svi zajedno, vozglavljeni oko Hrista, živeći. A šta smo, šta smo mi zapravo nego njegove sluge, njegovi odani sinovi, a zbog čega oni drugi koji propadaju i ginu, ako su od iste građe sazdani kao i mi, njihovo telo i njihova duša i njihov um. Zašto i oni ne budu na toj strani? Desnoj strani gdje će se naći svi pravilnici. Jer upravo zbog te tajne slobode. Patrija Pavo je govorio da ljudi kalkulišu sa svojim spasenjem. Kaže, hajde malo danas ću da grešim, pa sutra ima vremena, pa ima još godina dana, pa mlad sam, pa sve se to može popraviti, ali jeste, kaže, vi sve tonete dublje i dublje. Kada vam uđu članci u grehovni mulj i u živo duhovno grehovno blato, ajde i nekako da se izvadite. Ali kad dođete negdje do, do, do, do, do stomaka, još teže i sve manja varijanta, manja mogućnost da izađete i da se sami spasite, bez posebne neke Božje intervencije. A kad dođe već do glave, onda je kasno. Mul i taj vrtulog sve više vuku, a vi ste sve više i sve više stegnuti. I ruke i noge. I na kraju nema više kao kulisanja, nema više izlaska. A to posebno možemo naglasiti kod onih koji su se odali tim sad strastima ili alkoholizma ili opojnih droga. Vidite kako je to, tu, tu nema šale, naročito sa tim teškim drogama kao što su i teški narkotici, kokain, ne pričam dalje sad sve, nisam baš stručnjak za tu temu, tu nema, to, su, to su opijati, tu, tu, tu nema kompilisanja, tu nema opcije. Može samo posebno Božija blagoda da se čovjek otvori. da nema spasenja. Je tačno da nema. Svakome ima spasenja, ali tu je mnogo stvar otežana. Zato što se i telo priliko. Ali obično to su ljudi koji boluju više dušom nego telo. I zato je to nekako, nikako ne mogu da shvatim, to neka ljudi racionalno, trgovački stave na papir i sad razmišljaju kako će se spašavati. Uvijek se sjetimo evanđelske priče o onom bogatašu kome je rodila njiva, pa kaže, eto, kaže, rodila njima ni, ni blagodarnosti Bogu, ni šta je on kao čovjek učinio? Učinio da izađe sunce možda ili je učinio da padne kiša ili da rosa ili tako dalje. Šta je on mogao kao čovjek da učini u samoj atmosferi ili na zemlji? Samo mogao da okopava, da sadi, ali da li će da nikne, to nije bilo u njegovoj vlasti. Zaboravio da blagodari i kada kaže Vladika Nikola u divnom primjeru, Kaže, kad dođe otac sa dalekoga puta, pa donese, kaže, jednu kestu bombona najstarijem detetu, to ne znači da je dao samo njemu, nego je dao njemu da bi on podijelio drugima, ako ih ima više. Tako i ovome koje, kome je rodila Ljetinja, on nešto da zablagodari Bogu što je Bog to njemu dao, pa da i drugima da, on razmišlja o žitnicama. Kako to? Sa male žitnice. Daj da to sve rasformiramo, da napravimo veće, pa da smestimo žito. I kaže sebi, dušo moja, pile, seli se, uživaj na mnogo godina, na mnoga ja ljeta. Kako duša može da uživa u, materijalnim stvarima? Kao što bi jedno jagnje zatvorili štalu obori, donosili mu meso. Što, će javljati meso kad je on biljujete? Tako i duša, vi joj dajete nešto što ona niti traži, niti ti tom hranom može da se hrani. Redu telo, telo uzima, jede koliko treba i tako dalje. Ali mi nekad pomislimo da je duša to, pa spojimo dušu i telo u jedno i mislimo da sad je duši potrebno ono stvari što je potrebno telu ili duši koja je izgubila svoj kompas i potpuno se negde pronašla tamo u nekom traženju, u nekoj, nekoj želji, u nekom neprestanom zasićenju. S onu stranu dva, dva zadovoljenja čovjek neprestano pokušava ili da svoju, e, svoju svoju želju zasiti nekim materijalnim stvarima što ne uspeva, to isto kao kad bi žena čovjek pokušao pjeskom iz pustinje da utoli žeć. Ili ja, pošto vidi da od toga nema ništa i da postaje sve više razdražljiviji, gnevni, jer ne uspe, uspela sebe da zadovolji, zasjeti i onda postaje našila postaje sadista. Sve ćemo danas više pojmeđu pa duhovnim ulicima, ne tu vam sve krenu. Sve, neka, sve veći i veći sadizam. Valjda zato što se nismo smirili pred samim Hristom. Zato što nismo taj mio mir koji treba da širi ni prijatan miris. U Efescima divna još poručuje apostol Pavle i živite u ljubavi kao što je Hristos nas ljubio i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. Znači mi smo miomir Hristov Bogu, a Hristos je sebe predao za nas, oprao nas, okupao na svojom krvu. Da li ide ima u, u, u ostalim religijama, u svjedočanstvima, da je neko čitalo čovečanstvo koje je bilo grehovno, prljavo, kaljavo, da kažem, jedan, jedan lokalni izraz, oprao svojom sobstvenom krvom. Žrtvo je se jagnje Božije koje uzima grije svijeta za život svijeta i spasenje. I tako prineo sebe kao život, kao žrtvu Bogu, Otcu, na prijatan miris. Vidite, ljudi se poznaju po tom mirisu. Ako su dobri, ako su Hristovi, ako su sa Hristom, ako su u Hristu, oni mirišu. Mirišu na sve moguće načine, osjećate njihov miris. Njihov prijatan miris. Ako su se od Boga odvojili, ako Hrista u njima nema, Šta ima? Ima samo baučina, paučina. i crvi koji razjedaju, ima duša koja truli, gangrena i sve ostale pojave duhovnog tipa koje izazivaju smrad. A od tog smrada ne može da se živi. Neki rad sam svom dosta druga i piše koliko se stigne, nekoj novoljudnoj mojoj porodici, pa dođu tako neka te pozitivne misli, korisne misli koje treba i zapisati. Jer često puta misli su ptice, a mi mislim, a ja nekad pomislim da mi mozak i um ima kavez. Kad on ujutro ona odleta, pa ne može više niko da stigne. I odmah svake večeri tu pored kreveta po jedna lijepa hemijska i, i, rokovnik da ne odlete. Ko odlete više to niko ne uhvati. A se mogu Bogu molim nekada i povrati, neke se i ali zato sam se sad iskusio da sve to mora da se zapisuje. Pa kad sam već to pomenuo, o, o, o tome šta, šta, je zapravo pakao, taj večni avaj, to večno kukanje, taj večni lelek, onih koji propadaju, oni kojima imena nisu zapisane u knjigu to je neprestano gušenje i umiranje u, u otrovnim gasovima i smradu ljudske nadmenosti i gordosti. Malo išta više da smrdi nego kad je čovjek gord. Pun sebe, nadmen. Iz njega isparavaju ti gadni mirisi. I svak beži od tog čovjeka. To što, što zapah kako Rusi kažu, zapah, loš zapah. Ali smiren čovjek koji se smiri pred etetom, koji se smiri pred Hristom na prvom mjestu, pred svakim čovjekom. Pre neki dan pronađite na, na, YouTube-u, gledao sam svih osam serija zločini kazano Dostojevsku. Život i, i žitije i životni put raskoljnikova ubija dve osobe, ubija onu babu i Semjonovu, drugu onu devojku koja je bila u posjeti, stalno da prikrije taj greh ubistva, pa pokušavajući sebe da, da opravdava. Ali krhak, krhak i nježan čovjek čini ubistvo, desilo se. I na kraju mu predlažena ona devojka koju se on zaljubio je, treba da ode u zatvor i da otkrije svoju tajnu, već da je on ubica, poljubi zemlju sa sve četiri strane. Prekrsti se, pa da daje krst. Kaže, rođa, pa su ga zvali, rođa, rođa, nemoj, nemoj tako. Promijenit će se stvari, proći će i tamnica. Tamnica je možda sad najbolje nešto za tebe najbolje da bi odužio ovome svijetu da bi manje ispaštao i da bi grijeti se brzo je oprostio. Ako, a, kaže, krst ćemo nositi oboje. I pomoli se Bogu kad poljubiš zemlju rusku na sve četiri strane. Tako biva i priznaje svoj grijeh, odlaze u tamnicu i tako dalje. On je onaj koji se spašava, jako je ubica. Kako je Dostojevski divno našao primjer. A danas, znate, kaže, ubica nema gotovo. Nije ništa gotovo do, do zadnjeg otkucaja srca, do zadnjeg izdisa. najbolji primjer za to nije pokajani razbojnik, prvi stanovnik kraja. Ka, kakva drama u evanđelju, uzmite sva četiri evanđelja. Drama u evanđelju. Na krstu razvojnih se spašava i kaže mi smo pravilno osuđeni. Kritikujući i, i, i, vodeći razgovor sa ovim levim razvojnikom koji je bio na levoj strani. Mi smo pravilno osuđeni, zato je stradamo. A on ni za što nije kriv. I on ulazi. gospode, svjeti me se kad dođeš u svome. I postoje prvi stanovnik kraja. A na drugoj strani i Juda se raškaja i baci novce, baci srebrnjake i obesi se. Prvi stanovnik pakla je bio apostol. Pogledajte, prvi će biti posljednji, posljednji, prvi. Šta znamo mi uopšte o događajima? O, o, o ljudskim dušama? O mirisu? Opet o mirisu? Zapuh? možda se miri, mnogo više znamo nego što znamo unutrašnjosti čovjeka. Šta je zapravo čovjek? Šta su njegova dela? Šta je njegov život? I najteže odgovoriti onome u čemu je čovjek najviše nepredvidljiv, a to je njegova sloboda. Da li će se okrenuti i postati Boži čovjek ili će se odvojiti od Hrista i otići u večnu propast, u večni ambis. Nekad sam pomišljao da smo mi ljudi, kao što, kao što je dete vezano pupčanom vrpcom za svoju majku, ako bi se ta pupčana vrpca u samom njegovom razvoju od embriona do devetog mjeseca prekinula, da bi prekinula bio život tog deteta. I primjer jednog kosmonauta, Gledajmo, nije nam zabranjena televizija. Ali sveti oci su govorili svaku radost koju doživite u svijetu, sve što vidite u svijetu, prevedite. Prevedite na jezik Božijeg carstva. Radost, obradujete se tamo neka muzika, vi to prenesite u svoje srce da ste na ja da Božije. Sve može da se prevede, sve može da se prestroji. I kažem vam, gledam kosmonauta tamo vezan u neko jarnu, sajlo, kosmički brod. I šta bi se dogodilo? Da sajla pukne, nikad ode, više nema za njega spasenja. Ode u sveme, nikoga nikad neće stići. E taj kosmički brod, ta baza je Hristos. Bez njega, kakav bi bio naš miris, da li bi uopšte svetlo, šta bi se događalo sa nama? Pa ništa drugo nego bi bili oni koji su osuđeni da propadnu. A sam Hristos da nije došao, pojavio se, postao jedan od nas. Šta bi se dogodilo sa nama? A on je došao u tu noći vremena. vremena. Kad je bilo najpotrebnije, spasao nas i dao nam ono što je najpotrebnije. I zato novina od novozavetnog otkrovenja jeste u tome što mi preko logosa, a život je naš logos, poznajemo i dobro i zlo, poznajemo i taj smrad, a poznajemo i taj miris. Mi omir I zato možemo da razumemo ovo što je miris onima koji se spasavaju na miris života, a onima koji propadaju miris na smrt. To nam je otkrio mogu čovjek, to nam je otkrio ovapoćeni. U ovom se ovapoćeni Bog. I to saznajemo po njemu i preko njega. Eto, draga braćo, ja i sestra, ne bi puno dužio, prilike u jednoj ovakvoj kraćoj besjedi i jednom kraćem predavanju želeo sam da vam nešto iskažem o tome pojmu mirisa koji nisam vidio da je negdje pominjao da se nešto o tome pričalo ali sve u ovom životu ima svoju simboliku pa i mirisa nastavio bi predavanje s vašim pitanjem. Ako ih ima, ako ih nema. Ja sam sam napustio jedan kratkom periodu, a nije baš ni kratak bio, ovo da je velika razlika u vjeri i nevjeri baš velika. Evo sam brio na jednu priliku da si presjedim jednog mjesta i malo sam se pogna s jednim on alergičan na popu, ja ga pitam ko je pop, znadiš ti ko je pop i zašto je pop i koju on školu završio, od koga on blagoslovljen. Džaba on to zatopio svoje kaže jedna žena iz Vranja, iz Zete, kaže vidi prijatelj, je katolika sahranjuju sa sveštenstva mrtva. I njima mrtvac kaže po dva dana niti sipaju parafine na njega ni ništa, sveštenika se sahranjuje Kod nas koji ne može ni 24 sata, ali mrtvac veli da ne mora se pofinjari ali zaštiti. A to je rekao, no, vidi djavu, ide paklu, koji to je to. Jer, pa pa kažem, taj primjer sam baš napustio tada i vidio na mnogo mjesta. Na mnogo mjesta da se ne može pristupiti um, primarcu, da vrlo rijetko da se ukopa sa svještenstvom, da se poje ovaj, sakrana ne nema. Pogotovo kod pricega suda, suda, suda. I vjero jedan kratki period nije sam više volio ni da pođem u sakra. Gdje se ne, ne opoje tijelo. I baš mi je to očigledno. Nije zagonetno, nego očigledno da je prokleta satana uzeo to kako mah da vjerkom se vrlo teško narod bavi i lošo. Mada nije čudo, znajući. Znajući sve što je bilo, ja imam 80 djeca Evo, zminu <clears throat> i doživio sam od svih deset godina pa do danas svakove i torture i garantim da vještvo ulijevati u narodu kao što su oni bezboštvo da su znali po dva put nedeljno kupiti nagoti i boriti se protiv vjera. Oni koji su knjige spaljivali, uništavali crkvene hlipi, da bi trebalo, da bi trebalo ipak svaki parohijan da se malo prezabavio u svojoj parohiji da malo sakupja narod, jer potpuno je narod tršio. Potpuno je tršio, nema, nema, gdje samo je pusta televizija i vraži, vražbine. I, i, i Nekad je bio jedan pink, sad ih ima sto Znači, ovaj, demoni se umnožavaju. Umnožavaju se na svaki način. E sada se to iskršilo, na neki način i ima da je dosta teško. Ja sam jedno, dva, tri dana tamo. Baš mi na kombiju, od Pravo je nas. Vidim, pravo. Voli da je pokužan, voli da mu pričaš, ali ne se toga pravilno. Kako bi trebalo. Sve na tome ostaje. Kaže novi naš mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, kaže, ako niste imali priliku ovdje na zemlji da vidite pakao, uključite far. Farma je najbolji izgled pakla. Sa, e-, sa Znači, ona dosada tamo, ona mnogo glagoljivost, ona, ona pusta želja za ničim. <laughs> Eto, vidite, to je jedan naj... Od, od dosad imali u komunizmu tako dobar primjer pakla, kao što je farma. E to je, znači, nešto najbolje, vidite, nije svako zlo, zlo, zlo za zlo, to je taj miris smrt. Ono je najbolji miris smrti odakle se širi, bazni, To, je nešto što, što čovjek ne bi trebao da radi, što ne bi trebao da bude. Nešto što nije u Božjem planu da, da izgleda takva zajednica ljudi. Šta je to? To, to je pometeno, deformacija, znam šta, kako to da nazovem. I nažalost to jedno vrijeme, kao i veliki brat, bilo toliko gleda, toliko je to bilo doseglo gledanost i tako dalje. Ali svakog čuda tri dana dosta i, se, i to, su, ljudi posle vidjeli šta i kako, ali opet vidite, opet je na dnevnom redu. Ja sam samo ovdje, oprostite, zaboravio da navedem barem nekoliko primjera iz starog zaveta o ovome što sam govorio. I da je gospod osjećao miris u osmoj glavi prve knjige Mojsijeve i kaže gospod omirisa miris ugodni i reče u srcu svojemu neću više kleti zemlje s ljudi što je misao srca čovječe i zla od malena. Niti ću više ubijati svega što živi kao što učini. To je posle potopa. U drugom primjeru sam našao jedan isto ovaj primjer, samo sam izgleda to malo, to mi je malo izmaklo, ali sad ću vidjeti među vremenom bi stao ovdje malo da produžimo ovu priču. Naravno sam malo i kraće govorio od toga. Ovo je susret Isaka sa Jakovom, i kaže, on pristupi, cijelijeva ga, a Isak osjeti miris od haljine, od haljina njegovih, blagoslovi ga govoreći, gle miris sina mojega, kao miris od polja koje blagoslovi gospod. Vidite, koji to divno rečeno i treće iz Starog zavjeta. A ništa ovo ne bi ja uradio da nemam na Facebooku svoj profil, ali on je misionarski profil, ja se ne bavim tamo mnogo i praznim pričama farme, nego kogod želi, može stupiti u kontakt sa mnom, objavljen dobre članke, svetitelja, onda otaca našeg vremena i razne druge pa sam tamo, eto i preko tog Facebooka našao jedan dobar način za pretraživanje svetog pisa, To mi je poslao jedan džakon. I učitate riječ, pronađete sve što vas interesuje, izbaci vam sve iz Biblije. Zamislite, kada bi ja pronašao u ovolikoj knjizi nešto o miris? Trebalo bi samo pri dana da pretražim se. Evo ova tri primjera sam pronašao i ovaj treći ću pročitati na ovom strpljenju. Kaže, i potom umrije Josif, a bejaša mu sto i deset godina i pomazavši ga mirisima metuše ga u koče u misiru. I te mirisi su u starom Izraelju bili prisutni. Bez mirisa se nije mogo sahraniti čovjek. Kao što i danas kada se sahranjuje sveštenik, Sveštenik se nikad ne kupa kao ostali ljudi, mirjani. Nego u tom situaciji kako je zatečen, kako, kako se upokojio, oblači se na njega odežda i sve i pomazuje se mirisom, kao što je Hristos bio sahne. A miris srećemo i u novozavjetnim spisima, gdje ona žena došla je pomazala mirisom od Alastra, mnogih. I srećemo mirise i kod mironosica, zato su i dobile naziv mironosice, koje su došle da pomažu gospoda, ali su našli prazan grob. Hristos je vaskrs. Eto, to je jedan mali dio koji sam ispustio. Ne može, prostite mi, na ovaj mojim slabostima i propustima. Ja bih želeo ovako malo da nastavimo dalje razgovor. Ne na samo na ovu temu, nego na svim bitnim životnim temama. Što je rekao otac, teško je vrijeme. Vrijeme je veoma smutno. Malo ima te žajnice, to, te otvorenosti, iskrenosti. Ljudi su se potpuno zatvorili za sedam brava, za sedam nekih poklopaca i ne znam, sve, sve čega što su stavili na sebe i nema te otvorenosti. Sve je preuzela ta tehnika i od tuda ta otuđenost. Nije samo to radilo, sigurno, ali mnogo me potpomaže. I onako već one sposobljenu generaciju. Generaciju Coca-Cola i Euro, Eurokrema koja to raste na tome i na, tome se razvija. To je mnogo već, mom barem u vem vremena, ja sam 74. godišta, te 80. godine, vi najstarih ljudi ovdje, ali bi mnogo mogu više i da svedoče, ali drugačija je priča bila. Mi smo svedoci koliko je sad sve to nekako došlo u situaciju da su ljudi sami sebi dovoljni. A to je pakao. Žive stotinu ljudi u jednoj zgradi, nikome, nikom, nikome nije potreban. Pa ljudi moji, zamislite tad tu pojavu. Šta je to? A Hristos nas jednostavno poziva. Bog je zajednica Oca i Sina i Svetoga Duha. A neće samo Otac i Sin Sveti Duh da budu to zajednici ljubavi, nego prizivaju Sveta Trojica, Svetotrojični Bog priziva još neko i više, to veća radost na nebu za one koji se kaju. 99 ovaca ostavlja dobri pasti da bi onu jednu koja je pobjegla, koja je otišla, izbjegla, da bi je vratio u Stadu. I više se raduje njoj veća je radost na nebesima zbog nje nego zbog onih 99. I veća je radost za jednog grešnika koji se pokajao i, i, i priznao svoja sogrešenja, kao što je raspoljivo. Divan primjer kod Dostojevstva. Nego za 99 koji su pravednici, ali Bog nije došao zbog pravednika. Jer pravednika nema. Nema čovjeka da živi, a da ne griješi. Kaže sutra po, po, za na molitva. Jedino si ti bez grijeha i pravde, pravda je pravda vječna. I riječ je tvoja istina. Eto. Tako. Moguće da nema Sigurno. Prosto bi bilo šteta da ode na Pa evo, hvala što ste me napomenuli, podsjetili. Da, ja najvjerovatnije spremam jednu knjigu vezanu za tu temu, jako sam ovako odbiran, vidite, ali Ko nije duhovan, nije ni duhovit. Ko nije duhovit, nije ni duhovan. Ima ta radost o kojoj mi malo znamo. Dosta je Sveti Vasilije, veliki pisao toj radosti. Nisu ti spisi prevedeni, nažalost, još. Ali ta radost je ta istinska radost koja nas ispunjava i premudri Solomon govorio je Srce veselo pomaže kao lijek, a duš žalostan suši kosti. E, pa da li mi na primorju treba da budemo žalostni zato što je ovolika vlaga pa da nam se suše kosti, to je sad veće pitanje o kojem treba da razmišljamo. Ali evo kad smo već tu, neko možda zna, neko ne zna o tim mojim meditacijama, obično ljude koje sam vole puno, imao sam susrete s Patriarkom Pavlom, u mojim profesorima na fakultetu Bogoslovskom u Beogradu. I obično one, oni koji su mi nekako omiljali srcu, te sam uspeo glasom da da iskopira. Jedan anegdota vezana za patrijarha Pavla, kaže kad su putovali e, episkopi negde na neki simpozijum u Beč i kakva je naša železnica, ništa novo, u vozu nije bilo grejanja. Sad svi episkopi se počeli žalosti, ja, svi se smrzli, pomrzlo su se tako dalje. Jedino patrijarh onako ostao bez nekakvih posebnih komentara i sad njega pitaju, pa zar tebi nije ovaj hladno? A pa te ovi episkopi malo puniji kao ja, ovako malo ima, imaju, ovaj, imaju, imaju na težini, a on ima odgovara. Pa vama jeste ladno, to se razume. A meni nema, nije imalo šta da se smrzne. <laughs> A molile ga, a molile ga sestre iz, iz manastira Sopoćani, da u nekim 60. godinama kupe fiću. Kaže, vaš, on je tad bio episkop Raško Prizrenski, pa kaže, preosvećeni, znate kako, nije nam lako, sad da idemo mi autobusom, pa tamo se mešamo sa sveto, pa prijatnosti, pa neko nam nešto dobaci, pa mi smo ipak tako, ženskog pola i tako. Pa da kupimo jedan auto da možemo stalno. će ono vrijeme bilo tak jedan pristojan autić. I on kaže da ne može. I sad daje razloženje. Vi mi htjeli da živite konforno jeli? A od one slikavice koju narode daje i prilaže u crkvu, krvavo i zarađujući svojim rukama, od toga bi vi nakupite auto. I dobro, ajde da to uzmemo da možemo. Ali šta bi se dogodilo, zamislite to, kad vi jednog dana krenete sa tim autom prema gradu, a ta sirotinja ide po puta, a kišno je vreme, a vi naiđete, pa s onim autom je poprskate. Zar i to treba pored svega? A jedan tetrijašnji bio pa igro igrice. <laughs> A on uveče ude ode sve pa provjeri je li izgašeno svjetlo, pa je li ovdje, pa je li ovdje gori se. To je vodio računa ne, nevjerovatno, da ne gori. Čak je, kad je došao u Grčku, dole da studira na postdiplomske studije, kad je došao, prvo što je promijenio sijalicu 100 vati za sijalicu 60. Da bude manja potrošnja struje. I stalno je vodio računa u patrijaši da ne gori svijetu bez potrebe, da neko ne ostaju neki aparat i tako dalje. I najde na ovo nekoga koji radio to bio je lajk, običan čovjek, nije bio u činu i igra igrice. On kako ga je vidio, ovaj se prepo i ostao u ukočio. A patrijar kaže, a na to ti troši struj jel? Jedna žena je zalutala u patrijaršiju, to je stara, stara i nova priča, i kako je hodala tamo, ona otvori prostoriju u kojoj su bio, u kojoj su se nalazile sve vladike zajedno s patrijarhom. I onako sva zbunjena kad ih je vidjela, izađe napolje i patrijarh za njom da zatvori vrata i ona se njemu obrati. Kaže, vaša svetosti kad sam vas vidjela toliko na jednom broju vladika, ja sam, kaže, imala utisak kao da se nalazim u raju. Sestro moja, ti si nešto trebina. Ne može nam bude raj sa ovoliko I tako, I tako dalje, i tako bliže. A jedan fotograf ga je oslovio i rekao mu, vaša svjetlosti e, mogu je da vas slika umjesto vaša svetost. A on je to dobro, on dobro znao i, oko aparata i šta znači šta i, i dobro je čuo Ono što je trebao da čuje. I on njemu kaže vaša svjetlost. Pa je dobro, ako sad si letnost, šta će ti biti? Avgust smjestec i oči patrijarka na provedu preklade ciganuje, a u, gradski pjesel Beograd ulazi dosta naroda obnaženog, idu svi narod ciganu da se kupaju, neko je i sad preporučuju sveštenici, znate, da ne koristimo taj autobus, tu liniju, nego da idemo drugim zaobilaznim putem. Ne brinite se vi, braćo, svaki gleda ono što mu se sviđa. u <laughs> učeniju da to njega ne interesuje. Problem imaju oni koji u to gledaju. Nešto sad nisam se spremao na <laughs> ovo. Ovo mi je ostalo nešto u memoriji. Ali, da, da i ta. Kad je jedan bio u, u sabornoj crkvi, sad pevao tamo, ali pevao na neki svoj način. A patrijarh ima završenu muzičku školu i obrati mu se i kaže a pobogu lijete, samo mi reći, koji je to vrat, Od prvog do osmog ja to ništa ne, mogu nijedan da pronađu. Ali dobro kaže vaša svetosti, vi ste u pravu, ja sam možda pogrešio, nisam pevao togovima i kako treba, ali morate znati to da svaka ptica svojim glasom peva. Jeste, i to je tačno. Ali tako je u šumi, a ne u crkvi. jedan mona, bio je jedan iskušenik u Opčarsko-Kablarskom manastiru, sad došao patrijar tu malo na odsustvo, jel? I kad je večernoj molitvi rekao vaše glave gospodu priklonite, taj, kako se zvao sa ne zaboravio sam, taj držao glavu u stranu. I patrijarh je priklonio glavu, on ovako i vidi ovaj stoji kao kolac na bijelu. Ništa, došlo vrijeme večere, sada neće nikoga javno tu napada i da kritikuje, došlo kad je bilo večera, on kaže e, vidi vidite, <clears throat> odljuli smo večernu molitvu, sve je bilo divno, ali naš brat nije priklonio svoju glavu gospodu. Ali možemo čuti obrazloženje zašto ti to, brate, ne uradi? ili nisi dovoljno čuo šta sam ja rekao ili jednostavno nećeš da prikloniš glavu. Pa kaže, vaša svetosti nije da neću, ali ja sam to uradio u mislima. U duhu sam ja priklonio glavu, nisam ja to uradio telo. Sad ovdje vidi ovaj filozofija, nešto pokušava da se izvuče. A je li tako, znači, umro? Ako si ti u mislima priklonio svoju glavu, ajde ti, braćo, brate, u svoju keliju, sad ćeš u mislima na večer. <laughs> I tako dalje, i tako bliže. Prosto ima anegdota, evo vam mitu pali popularizno, on čakno ste popovo nešto onom Ali ne, ne, to nije vezano za njega, to je vezano lično za mene i za vladiku Filaret. Pošto sam ja tri godine proveo u Mileševskoj eparhiji, i vam raznim mukama i patnjama, i nas najglas se ovdje kod vas u Banje Vitezdi. Ja sam tije tri godine proveo tamo i sa svojim divnim, omiljenim vladikom Filaretom provodio dane, prve dane sveštenstva i džekonstva. Tad sam bio džakom njegov i pošto vladika Filaret ima šećer, nekim trenutima zna ako da veoma burno reaguje i tako dalje u jednoj određenoj situaciji kupovago s jednom džakom i po je bio i sad ga ja privodim i treba da mu opaše moran oko struka i tako dalje, ali prethodno e, ja sam trebao da uzmem blagoslov, da, da episkop blagoslovi, da bi ja taj orar opasao. Ja malo iz neznanja, malo od mladosti, od nepromišljenosti, ja zaboravim to i da uradim <laughs> On kad je to vidio, ima, ima šta da... Ima sam ja šta da vidim kad je on to vidio. <laughs> On uzme svoju vitru, <laughs> od je ona, ona carska, što nose na služenju episkopi, carska ukrašena kapa i krene prema meni da mi to stavi na glavu. I kaže, on je imao oštar glas. njega sam najbolje iskupirao, on je ušao Kaže, ovaj, Zdravko Čović, ti si mi u krvi. On je stvarno bio u krvi totalno. I baš sam ga dobro snimio i on je onaj krešta ovako, dosta tanak glas. I kaže od mene, vidim ja, vidim ja da ti to dobro znaš. Ajde, nastavi dalje. Evo ti Mitra Parukopolaži dalje. Ja, ajmo mi da se povučemo sveštenici. On to sve zna. Hoće da završi. Ajde, ajde, oče, djako, ne završava. I sad ću ja. I tako je to bilo. Druga anegdota je bila, pošto se ja u to vremenu žive u Prijepolju, nisam imao svoj auto, nego sam izlazio na auto stop. Pa ko stane, stane, ko ne stane, šta ćemo, dakle, ja se oslonim na tu volju Božju i tako I Ivan je, to je sve u kojem sam ja rođen, nekih 5-6 km udaljeno od Prijepolja, i sad ujutru te ja poradim, pa dok dođe, tamo do jednog mosta, pa na magistralu, pa dok neko stane, i već prolaze minuti, prolazi vrijeme, a ja treba da budem pre njega. I sa sreće stade mi neki čovjek kaže, molim te svim brzinama, požuri, ako možeš, iako te ne poznajem sve. I on tako požuri, ja stignem u crkvu i kako ulazi, jedva sam se obukao, na brzinu. Kad, eto ti, vladika stiže, ja već treba da kadim i da govorim one molitve za oblačenje, kad se episkop oblači i tako dalje. Up, poče se ja preznojavati, jer uh, bit će danas velika gogota i istjezavanje. A što? Ne znam ja, ali vidim da po jutru se dan poznaje. I kako je tekla služba, počeo sve, ja, znate ono, na, je najveća povika, ako e, i nema krivice, ona se mora izvršiti zbog njega. I u to nekom teče služba, ja pazim na svaku sam, kako ću tamo ovam, a to, to nije baš jednostavno biti džakom, veoma teška služba. što ako su episkope malo osjetljivi, ovako i um, šećeraši ili što ne znam, tako dalje, to je veoma, veoma ne znam, imate šta gorite, ko brike. <laughs> to i sad ja vidim nešto ide polako i sveštenici ništa, oni imaju najmanje ulog, najmanju ulogu u arhijerejskoj službi imaju sveštenici, samo stoje mirno, a džakon obliječe, ide, on je kao anđel, ide, ide. I ja o tome vidim da nešto nedostaje, ja nisam otvorio evanđelje i ne znam po kome je džakom treba da čita evanđelje i da objavi čitanje svetog evanđelja po Mateju, Marku, Lukiju i Jovanu. Ali ajde sad. Sad ne smete da se približite časnoj trpezi ne smete uopšte nigdje da imate tačno ustavljeni hod. Ako priđete tamo da gledate nešto, ima da bude haos. A sad ne znate po kome je evanđelje. I mene već hvata strah i kriza šta da radim. I sad donosim ja tu knjigu Evanđelja i kažem Vladiko blagoslovi svetoga apostola, blagovjesnika i evanđelistu i tu je muk. Sada treba da kažem ime toga. Kažem ili Marka, ili Vuku, ili Jovana, ili Mateja. Čutim ja, čutim Vladika samo na jednom čuje se taj, taj, <laughs> taj glas koji ovako ovaj, zaziva Jezu. Koga? Koga? Ali popovi se i oni prepao to sam strah u oltaru, ne, ne, šta čovjek da radi. Ja sam ne zna šta da kažem. A ovaj stari protaj jedan, on čito evanđelje, što sveštenik čita evanđelje na, na, na večernjoj, on čito to evanđelje pa da spašava situaciju, Marka, Marka. Ja kažem, Marka, pa Marka, Marka, sigurno Marka. Jer mi treba da znamo o tebe kao džakona, ti treba nama da oglašavaš i objavljuješ evanđelje, da ga pročitaš i tvoje tvoj zadatak. Ti li to ne znaš? I šta sada radimo? Čak ni mene nije briga po kome, nego ti se moraš tome učiti. Nije mi popovi, ni oni ne znaju. Sad ja, ja sam rekao Marko, ali da li je po Marku? I e, o, <clears throat> otvorim ja to, brzo pronađem i doma se prebacili u sljedeću nedelju, ja vidim tamo kad ono po Jovanu. E sad, sad, sad dovolite sebe u neku tešku situaciju. Slagali ste, u stvari izmislili, ali ako kažete čitanje Svetog Evanđelja po Jovanu, će biti haos. Da će biti katastrofa od ono, vike, od, od povike ja se odlučim da kažem da je čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Kad se završila služba, sve to kad se razišlo, ja i kletnem pred ikonom i kažem Sveti apostoli, Marko i Jovane, vi ćete ovo razumjeti. Vi ste puni ljubav shvatit ćete zašto sam ja radio. I na kraju vi ćete oprostiti. Ali on nikad. Sve to istina živa, verujte mi to. To su bila moja <laughs> duhovna draganja. i tako dalje. I da završim ovu priču sa jednim leševskom eparhijom, sa pričom kad sam nosio kao džakon evanđelje i udario u kandilu, ja imam malo veću visinu, odnosno na druge ljude, još kad sam podigao evanđelje, dotakao sam to kandilo i svo, svo to ulje se sručilo na mene i, i na to, na to evanđelje. Sad ja opet šta da radim. Tek sam počeo, treba sad to sve ali nije mi zbog toga kupio bi ja ili očistio, nego šta će reći on? Šta će on reći? Šta će sad tu će vika, vika, povika? Deranje i tako. I to nije nima ovako trpeti. Podnositi, verujte, još to ljudima. Ali on nije bio tu, nego su bili drugi sveštenici. I sad ja kažem, a to će neko brzo doda, bolje što prije ja dodem kod njega gore u dvor, da pokucam i da objasnim sve od početka do kraja. I dođem ja gore, <clears throat> on tu sedi i uobičajeno telefonira. Ja kuc, a sad je tako, znate, telefon. <clears throat> Uđete, Pođite, očeđako, da sedite. Šta ima novoga? Šta ima novoga? Sedite, sedite. Ako <laughs> me gleda, i samo čini to. <laughs> I da nešto nije u redu. Ja onako prebujedio. Šta ima? Šta ima? Priča ja se. Šta ima? Šta ima? A reci. Pa rekao, znate šta veliko jutro je bila služba. Znam da je bila služba, jeste bili svi. Jesmo, rekao, svi smo bili sve je to teko tako nekim redom. I šta je bilo? Pa rekao, ja sam na velikom, na malom hodu, ponio je evanđelje, e, spušteno je bilo kandulo, udario se evanđeljem kandulo, kandulo se prosulo, ulje je palo po meni i po evanđelju. Po kom evanđelju? Imaju dva evanđelja, sad ima neko staro, e, starijega, datuma i novo ovo patrijašijsko koje je okovano u poznatu. A to najveća šteta i najveća žalost je bilo to pozlačeno. I on sad pita, ko je, ko je čoveče? Ja kažem, pa ono novo. Pa ko je novo? Pa ono, najnovije. Pa ko je na novije? Je ono patrijašijsko? Tako, jeste to. Kuku mene 800 maraka. Ja rekao, sad će reći uništena knjiga. Dobro, ja sam to sve posle sredio, počistio. A ja kažem, pa vladiko, morate sad takvim ljudima koji su malo i kruti, teški na položaju, Morate malo da ih vidi. Pa rekao, pa vadi koji sam, mora malo i da pravim metanije i sve. Pa bolje da vam ja kažem nego da vam drugi prenosi. <coughs> A bila neka tu Violeta koja je služila. Violeta, pitajte ga šta će da popije. <laughs> Tako sam se izvukao, dok se nisam skroz izvukao kad sam došao kod mitropolita. Ovdje kod mitropolita je toga ta sreća nema. Tako da ovaj, neka druga priča. Pa nešto slično, nešto slično, ali <laughs> ovaj, smo tu možemo i njegu i njegu. On posebno, ja mo, ne znam gdje bi gore prošlo. Kad smo kod njega, jedna divna njegova habitacija. <clears throat> Moramo biti odgovorni. Ne možete, gospodo i braćo, kako god hoćete. Ne možemo svi biti šestići, ne možemo biti svi piksi. Mora neko da brani, mora neko da, da, drži odbranu, a mi bi samo da dajemo golove. Pa ne može. To je pamče ovo hilu u vezi, ali majstralno da daje golove iz nemogućih situacija. Kako je divan, lepršav futbal. A Hrvati su samo tu reč nogome. Nogome, to je naša reč, stara reč koja je ostala za takvu igru. To je igra zajednice, igra ljubavi, igra tima. da se svi dobacuju, razmišljaju i jednostavno ja sam došao kod Ave sina, ja mu se obratim sa rečima, rekao, oče Justine, ne mogu više stalno, kako sam prestao da igram futbal, sanjam noću futbal, šta da radim, kako da se izbavim. A otac Justin koji je bio pun ljubavi, šta da mi kaže? Pa nemoj da sanjaš, nemoj više da ga sanjaš, ljudi pa igraj. <laughs> Tako je, Sveti Antonije, kad su vidjeli da bacaju neku krpenjaču, pa pitali da kako to i monaci pa su da bacile, šta vam je to sad? Kako pa vi možda se igrate nekim igrama? Imali su neku krpenjaču, pa jedan do drugoga i tako dalje, pa su tamo neki sablazni, neki koji se uvijek sablažnjavaju, a nikad se ne sablažnjaju sami sebe. Znači da bili ategni. Što se nekad ne te gospodo, pitao sam jednoga, što se ne sablažite sam sebe? Onaj koji govori o tuđim sablaznima, on je taj koji će da propane. Nisi ti taj koji sudi, nego koji ne treba da sudi. Jer onda neke idu sa u Bogom. I ne, ne znam da sam stao, uvek me taj je negde odvede na drugu stranu, zaboravim. Kad, da, kad je Sveti Antonije igrao sa Krpenjacom, i sad pitali ga, a kako to, šta to znači? A on govori tom čovjeku sa ljubavom, sa umilenjem, polako i kaže, uzme jedan luk i, i potegne onu žicu koja je rezana. I počne da je, da je razapinje. I on, jedan deo pa krene još više i više. A on čovjek kaže, pa nemojte više. A šta će se dogoditi ako budem skroz ovo uradio? Pa kaže, pući će da uđemo i mi pući, brate moj, ako budemo samo na jednome, to, to je nešto što nas odmara. Fizički rad, igra, nešto što ima smisla, nije besmisleno. A isto je jedna anegdota, zabranio Patriar Paul jednom da igra futbal, pa on rekao, pa meni je vladika je blagoslovio da igram futbal. A, a patrija Pa rekao ovako, žalite vi brata Atanasija kod mene, on nema blagoslov za futbal. <laughs> tako da kako bliže, stigo smo do kraja, priča o Bogu nikad nema kraja. Jer je Hristo svojim vaskrsenjem, kada je, kada je Bog otac vaskrsao iz mrtvih, on je zatupio tu u smrti koja nas je neprestano badala. I smo bili robovi greha. Kako kaže Sveti Vasilije veliki u molitvi i smrt koja nas je prodala grehu. I tako smo ostali da robujemo čitavu života grehu da nije došlo spasitelj. Po noći vremena izbavio nas i sad smo strane na desno, pa samo ako to mi hoćemo, ako nećemo, sami smo krivi. Eto tako, produžili smo ovo veselo večer. Večer radost. Srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostan kosti. Ništa je bez te radosti, verujte. Ne može stalno čovjek da bude u nekom tugovanju, a nema razloga, što hrišće. Stalno sebe treba da uzdiže, da podiže, da se raduje. Da tu radost, evo i ova, ovaj moj dar ovih evitacija, pa što sam malo je porazgovarao sa tim duhovnicima, E to je jedna radost, sjećajte se svojih učitelja, sjećajmo se onih koji više nisu živjeli, Patrijar Pavle, oživljavamo ga nekako. Življavamo i Vladi Atanasija koji isto tamo negdje daleko, nije ovdje. Možemo i druge da oživimo, nije problem. Pa nevrovatno, to je jedna lijepa pojava, ja sam pisao rad iz etike o tome na tu temu, to je mnogo fino. Gajiti u sebi radost, Dostojevski o tome govori, prenositi radost na druge. Mnogo je ljudi sa patnjom, sa težinom. Treba nam ta krpenjača Svetog Antonija da se malo rasteretimo, da, da budemo u toj radosti. Previše je zategnutosti, težine i tako dalje. A ovo baš ovako malo relaksira na pozitivan način nije ni prazno slovo. Ja kad imitiram ove, ove naše oce, ove naše učitelje, vladike, ja prenosim što su oni rekli, znači to nije nikako slovo, nego prenošenje ono što su oni rekli i objavljivanje. Znači na neki način prekidamo taj, to rastojanje, taj krst vremena i prostora na kome smo udaljeni jedni između drugih. Još kad umre čovjek. Vidite kako je lijepo sad da se, da se te, ti citati patrijarha Pavla malo iznesu negdje, kad se kažu, još u njegovom tom pokušati u njegovim glasovnim mogućnostima i tako. Ja, hvala Bogu što mogu to da, da priuštim onima ko, koje volim. Ništa da svoju ličnu korist, šta imam od toga, neću sam sebi imitirati. <laughs> pa se sam smijeti, to ne može nikako samo u zajedništvu sa drugima i te darove koje posjedujemo, koje nam je Bog dao, razmenjujemo. Nosite vremena, jedni drugi da bi ispunili zakon Boži. To je srž, srž života, to je srce života u, u, duho, u našem duhovnom kretanju. Predavati se jednim drugima, otvarati se. Vladika Ignatije kaže početak ljubavi otvaranja čoveka pa na se otvaramo, pa otvaramo se prema braći, prema sestrama, rođenima, prema hrišćanima, tako dalje, tako dalje. To, to, je, to je početak ljubavi, to je početak života, predokus, predokus, predjelo večnog carstva, te večne gospe, koja će doći na svadbi javnjata i pastira. To, to, to je upravo taj osjećaj radosti ove večerašnje radosti, one sutrašnje radosti, to nikad ne prekine. Nemoguće je posle Hristovog raskrišenja biti tužan. Postoji razlog da tužiš. To što nismo platili struju, <laughs> verujte mi, ovaj, brzo ćemo otkloniti taj problem. I uvijek ga otklonimo. Ali smrt je bila ta najveća problematika. Znamo da smrti više nema. Ima je, ona, ona će biti dok god bude, zato što smo kao ljudi, zbog, zbog, zbog Adamovog pada, svi dobili tu, tu prenosnu bolest smrti. Pa svi do kraja mora da iskuse. Ali ona je ukinuta Hristo i vaskrsenje. Do kraja rijeka i svijeta će biti umiranje. Ali ono će se sa okončanjem vremena prekinuti. I najgora će biti ta druga smrt, ta, ta večna smrt. Od te druge smrti treba da se čuva, a ne od ove prve. Za ovu prvu treba da se priprema. Jer danas ljudi mnogo više razmišljaju o tome kako će provesti život u slastima i uživanju kao je bogataš, primjer bogataša i Lazara, nego kako će se pripremiti za smrt. Stalno kod nas umira. Vidite, umire onaj, umire onaj. Moramo da se poučimo da smrt nije tamo negdje daleko, da sutra može zakucati na naša vrata, a moramo biti spremni. Moramo biti spremni koliko sutra, koliko. Ne znamo u koji će dan doći smrt. A sa smrću već smo kod Boga. Da li u poj pjetvova, da li u zoru, da li uveče, da li u toku dana, Nikad se ne zna. Samo je rana Bože da nam danas ta smrt zadesi iznenada, nepripremljene, nepokajane, neispovjeđene, ne, nepričešćene. Ako smo u Božoj milosti, neće Bog dopustiti. Pripremit će nas i zato, kao što nam sve daje, znači nam i to. Ali ako smo sa mi u njemu, ako nismo, da, treba dobro da se znači zašto nismo. 21 temperatura i 55 važnih vazduha mogu da bude ni speaker. Da je malo malu svoju meteorološku stanicu tu pa objavljuje. Sutra će biti sunčano, ako ne važu. I eto tako, stigli smo do kraja, ako je ovo kraj. A svaki kraj je novi početak. I kad pomislimo da, da, da je početak, ono kraj, i sve tako. Kaže, carstvo nebesko je sada još ne. Jeste, tu je ono osjećano, ali još ne. Još ne, nije još u tu noć. Još je smrt prisutna, još je vrijeme prisutno, prostor je tu. Ali bit će taj večni, neprolazni dan. Kad se nadamo, a živimo u toj nadi, da ćemo večno obitavati sve toj, toj ljepoti pogleda. Kad ćemo treptati, treptati od, od od radosti, od ljepote. Sve ovo što nam se događa, ne, ne, ne, nećemo se ni sećati. Ni muka, ni patnje, ni težine, ni tegobe dana, zato za malo stradanja su za malo ljude, ali ostaje večnost. Jer uvijek ćemo rado mijenjati vrijeme za večnost. Malo se ovdje pomučiti, a u večnosti da budemo večno spokojni. Šta, logika je jasna, ne treba puno ne treba puno stavljati na tašu da bi se odlučili šta je bolje i šta je vrednije. Što je ali Justin, vrijeme samo isječak već. Isret, kao kad vidite isret iz filma. Tako mi vidimo sad isret iz nebeskog carstva. Kad u film je dobar po insertu, ali sad kad smo sve vidjeli, videli smo samo insert mali, a to srećemo u crkvi. Pričešćivanju, zajedništvo. Vidite, i tamo je miris blagohanije. Zapaha. Tam je, tam je isto ima simboliku mirisa prijatnoga mirisa. Kako kaže, pre nego što ulaze, pre nego što će otpočeti liturgija, svešteni kadi u crkvu. A ni jedno tokom liturgije ne kadi u crkvu. Zašto? Običaj je bio i kod jevreja da se gostu operu noge. Znate, apostoli svojim, vidi se svojim apostolom pravo noge. A ovo je neka vrsta pozdravljanja gosti tim najljepšim mirisom kadima kad oni dolaze. To je, to je, to je jedna vrsta pozdrava, mira, jel? Na, nije, nije ni najsavršeniji pozdrav pomaže Bog. To je nešto srpsko, novije. Naj, najizvorniji, najpravilniji pozdrav hrišćana između sebe jeste mir ti. Kaže Hristos, mir ostavlja mi svoj daje vam, ne daje vam kao što što ga daje tako. Kaže Hristos, kad uđete u nekoj kući, kažete ono, kući mir, kući ovoj. I ako bude duh mira, on će doći na vas. Ako ne, onda izađite i sa svojih cipela i haljina otresite prah. I mir koji ste uputili njima vratit će se vam. Najistinski je pozdrav mir ti, brate. Jer bez mira, u miru Gospodu se pomolimo. Za višnji mir, spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo. Mir svima. Koliko je taj? Mir, miris, vidite, sve u povezivanju. Ništa jedno bez drugoga ne znači. Mir, miris, svetlosti, svjetlosti. koliko je to dugo, beskonačno. To samo nagoveštava da je ova priča večna priča da će se nastaviti iz vremena nastavit ćemo u ovoj radosti još veće, još. Sad vidimo kao, kako je postupali, kao u kao u gledamo, A onda ćemo lice na lice. To je iz njegove divne poslance Korićanima, ta himna ljubavi, kao govori o to. Če me moći neko zaustaviti večera? <laughs> Hoće jedno kratko pitanje. Evo A može li, može li da se potrebja ovaj, pozdrav Emanuji? Pa, nisam čuo, ali on ima bi smisla, s nama je Bog. Ja. Možda, možda je on, on, on, nije, on nije bio u praksi spominjan naj, najizvorniji, najdrevniji je mi mir ti. Mir, mir, mir, mir ti. ili, to što i kaže mir svima. Jel. Kakav je odgovor, kako nekome mir? Mir i tebi, tako. Mir i s tobom. Mir s tobom, jel tako. I duhu tvojem, jel. I tvome duhu da bude. Jer mi kaže, sveštenik kaže mir svima, a narod kaže i duhu tvome da bude mir. Jer i sveštenik je potreban mir. A on ne može sam sebi putiti mir. Mir meni. On je pastir i on blagostilja ostale. Ali e, i njemu je potreba mir od zajednice koja mu je data na upravljanje i koja mu je data na čuvanje. I ako nema mir od svoje zajednice, ali ne može biti pastir. Ako narod ne odgovori duhu tvojemu, znači da je on u zavodi su zajednicom. <laughs> Tako da je to dobro kad se kaže i duhovi što Sveštenik ima mir od zajednice koja mu odgovara. Ali trebalo bi sva crkva da odgovara, ne, ne pjevnica jedan dio, Ne. sva crkva tamo piše u služebniku narod, ne, kaže lijeva i desna pojnica. Ide u Rusi barane sestre, matuške, pa babuške, pa pevaju. Sva crkva pjeva, to je u Jermeniji, pa u drugim crkvama i tako dalje. To je kod Grka posebno izraženo. Kod nas je to tako, jedan predstavnik za pjevnicom i on u ime čitavog. To, to je kao, znate, na narodu parohije izabere jednog poslanika i postavi ga na pjevnicu i on zastupa u crkvu jer drugi ne znaju da pjevaju ili, nije ili ih je sramota ili se nisu navikli ili koga što kakvih sve razloga ima. Ali ja, na primjer, evo kad tim domove ovako i za ovo, kad je bogojavljenje vodokršće pa kad se voda zakrštava, pa onda kropi domove i pri ulazku, kad je slava, jel? Kaže, mir kući ovo je. Zaista po apostolskom predanju, mir kući ovo I narod, to, narod tu prija, narod to voli da dakle. Mir, mir ti, mir u ovoj kući, mir u ovom domu. Tako da, ništa bez, bez, bez toga mira. Hristos, kad je, kad prvo što je rekao apostol na miru, Kako bez mira možemo? Nikako. Kad nas uhvati nemir, tek vidimo šta je, šta je pakao i šta, šta, ćemo, šta će nam biti ako, ako u tom nemiru, završimo Znači, taj večni nemir, nemir, nestaloženost, nesmirenost, kako su ovi pustinjate čovjek, Nikad nisu napustali svoje kelije, tu imali svoj mir, čuvali ga. Ništa nisu dali da, da ta, neko naruši taj mir, da li čovjek, da li nešto drugo, da li neka informacija. Nas bombarduje sa svih strana, je te. Povećanje, sniženje plata, te, ne znam, poskupljalo gorivo, te. ono nas <laughs> izgubimo, nerviramo, kasne penzije, povećane račune, tako da to nije razlog. Nemir, niti to treba nas ne dotiče. Uvijek će Bog nadoknaditi i dati. Prvo tražite carstvo nebesko, pravde njegove, a sve ostalo će vam se dodati. To su privesti. Kao kad hoće jedan mladi junoš mladić se oženi, pa bira djevojku. Pa sad on ne bira tamo mira, da li ona bogata, ako će pravo djevojku. Jer bira on sad neku, ovaj, ne znam, sa bogatstvo Ako već ima ona to bogatstvo, to je samo privezak. Ali on bira njenu dušu, njenu ljepotu, njenu ljubaznost, njenu ljubkost. To je glavno a ovo ostalo će sve da mu se pridoda. Ako traži prave vrijednosti, ako ne traži, onda će naleti na nekoga smaja koji će da ga gazi čita život, kao što stoji, kaže, bolje je živjeti pod kapljavim krovom nego sa ženom koja je zmija. ali govori se o ženi. Isto tako i oni koji biraju muškarca, djevojke. To da danas veliki problem stupiti u brak, naći pravo bračnu druga. Iako se sastanu, ne zna se da li su se brže sastavili ili su se brže rastavili. I šta je, kaže, ne volimo. <clears throat> Kako se ne volite? Dostojevski kaže, nemogućnost da se voli, to je pot. Treba tu sad. Treba do, dobro, dobro pomoliti se Bogu. Dobro svoja koljena. E, Svoje, prekoniti pred gospodom, pa moliti, pa tražiti, pa iskati. Kucajte i tražite, dobit ćete. Onaj koji kuca, otvara mu se, koji ište dobija i koji traži, nalazi, kaže i. Tako je u današnje vremenu. Mi hrišćani treba svoje žene da tražimo u, na liturgijskom sobranju. Ne negde po vašanima i po svadbama i po... Nego na liturgijskom sobranju. Greh je uvoditi neku neposvećenu ličnost u duhovni život. A ona mi ti znaš šta je to. Jedino da je to neki bo, bo, Božije davanje. Da je to Božije davanje da ona prihvata. Ali izvorno je bilo da su se hrišćani prepoznavali na, na liturgiji, tu su pronalazili, nije bilo nikakvih smetnji posle u tom duhovnom životu. Jer šta se može dogoditi? Uzmete neku koja je posvećena, prođe ta lepota, ona se svidio zbog fizičkog izgleda, posle pola godine taj fizički izgled negdje zamro, nestao, a sa tim nestala i duhovnost koja je bila vezana za njegov fizički E, neće biti da je to dobro. Niti će ikad biti dobro. Nego moraju duše da se nađu. Duše da se spoje, da se prilijepe, tu više nema razdvajanja. Još kad to po Božijem promislu, Božijem blagoslovu se događa. I na liturgijskom sabranu, što je veoma bitno, okolnost dva bračna para mora biti barem slična, ako ne. Može neko da varira gori u drugu. A u tome moraju, o čemu će da pričaju bračni i drugovi hrišćanskog tipa? Hrišćanskog zajedništa? Šta će da bude njihova tema jutarnja? Čitanje dnevne štape, ili šta? Moraju pričati o Hristu, o Bogu, svom ličnom spasenju, večnom carstvu. Ako tog razgovora nema, brak je u ozbiljnoj krizi. Brak je, brak se ljulja. Šta, će, šta je spajalac? Čovjek će ostaviti svoga oca i majke, će se ženi. Prepoznat će dvoje jedno telo. Ali Hristos je taj koji ih spaja. On je treći. Ako njega nema, šta, šta je Šta je to prilep, šta će biti to prilepljivanje, ta veza? Na čemu će ta veza biti zasnovana? Ništa, to će da pukne kao bar mehura sapunice. I puca, svaki četvrti brak se danas u Srbiji razdaja. Evo vidite, posebno kod što su bogati, što, što ima više hira i što ima više uživanja i komfora, to su brži razvod. žrtva, ako nema te žrtve u samome braku, da se čuje, to znači, nije samo romantičare, što govori Marita Jerotić. Očarao se pa se razočarao. Nije tako lijepa kao što je pa, kaže Jovan to. Nemoj momci i Nemojte zapostavljati tjelesnu lepotu kad tražite svog bračnog sapotnika. Ali ako ne nađete ništa unutra da vas spaja, da vas približava, da vas, da vas dotiče, da se tome radujete, da, da vam ta osoba bude omiljena, zaboravite za njenu spolješnost. Možete kupiti toliko lutki ima u izlogu i postaviti tu neka budu u vašoj sobi, to je neka ljepota. Ta ljepota kaže koji je on zlatost do šest mjeseci i onda zdravo Nema više, šta, te, može telesno može Telesno nema razli. I telesno nije nešto što bi moglo da, da, da odlučuje, nego duša se vara jer misli da se tu nalazi neka ljepota sagledavajući prolazom svega što je sa spoljne strane, što, što dolazi do toga da, da, jednog dana i nismo više lijepi, neka, ćemo, neka smo bili, e, imali liniju, sad smo puni, pa mi, nemamo tu taj izgled. Pa šta mislite da dogodi se to u savraćaju nesreća, neko izgubi no da li zbog toga treba da ga ostavimo. Tu se prepoznaje da li je duša bila vezana ili smo se samo zalepili sagledavajući u pohvati telesnost druge osobe. Ne bi dalje. vam Ako bude Gospodine sjakovu istinu, ja jakovu rodicu, pesnom blaženoju i žene poročnuju, i mater Boga našego, čestveničuju, kerubini i slaveničuju, Veselmenija serapi, Veselmenija Boga slova ročuju, slušuju,

zajednici i u radosti.